İmanın lügat ve kullan manası. İman lügat ne yani. İman lügat. İkrar. İkrar. başka bir tane daha vardı. İkisinden biri olabilir değil mi? İkincisi kullanın manası. Ee, Kalbini tatlı, dinleyiciler azalır demez devamı şimdi seleften bir, bir şey var bundan tarifinde diyorlar ki iman söz ve ameldir seleften kastı ne söyledi bizden kastı kalbin sözü kalbin sözü de e, kalbin sözü biliyorsunuz kalbin sözünden kastı kalbin sözünden kastı halini ikrar etmesi tatlısı yani kalbimiz etmesi bizim gözümün sözünden başlarımız bir de e, sebep amel denir amelden kastımız kalbin ömürleri azalımın yani kalbin ömürden kastımız kalbin ikrar etmesi kalbin kalbin ikrar etmek kalbin, kalbin sözüydü bu kalbin ameli kalbin ömürü kalbin hareketi geçmesi eylemleri kalbin olmak sorumlu sorumlu yapar değil mi? maşallah azalarını anladık namaz kılması diğer bayrak mesela azalarını anladık yani, maşallah şimdi e, o zaman e, şöyle esaslara bölecek olursak müddedaşı şey, üç esas üzerinde bulmuşuz tamam mı? birincisi imanın yurak ve silahın manası ikinci, ikinci, bu birinci esas ikinci esas şerefin iman söz şey ve amel bilmen farklı bunları işledik ilim ve da de artma sınma olur değil mi? ilim ve taktikte de artma ve sınma olur peki buna ne örnekler bu ne göre ee, bir ayet göre getirir hangi ayet? İbrahim ne diyor? saygın mutmain olsun değil mi? Onun kalbini saygın mutmain olsun Milyon sebepte onun hata sahabadan geri getirdi ki buradaki kalbin mutmain olmasından maksat onların artmasıyla alakalı tamam o zaman üç hesap aldı dedik ki bir şey, e, imanın muratla silahı manası iki selefin iman söz ve amel buradan farklı üç Hakkıyla aklının ve etkinliğinin dalabileceği Şimdi dördüncü esas Dördüncü esas ki bu ehli sünnetle diğer fırkaları bir ayırt edildiği en büyük özelliklerden bir tanesi. Dördüncü esas ile baktık atıyoruz yani, Dördüncü esas imanda istisna meselesi. İmanda istisna meselesi. Mesela kulun şöyle demesi gibi. Kulun şöyle demesi gibi. Ben müminim inşallah. İnşallah var ya istisna istisna esas inşallah var veya mümin olmayı umuyorum mümin olmanı temenni ediyorum içindeki lafızlar tamam mı? Gözlüğe tatlıyor ancak bu gözlüğe size direkt bir şey yapmıyoruz onların da kısa bir mukaddime söyleyeceğim sonra bir evrata geleceğiz bu esas imanı anlamada ana temel esaslardan bu çok önemli ve maalesef ve maalesef burada, burada bir sürü nokta kaçırılıyor hatta, hatta bir sürü nokta yanlış anlaşılabiliyor o yüzden buraya önemli olacak ama ondan bir şey söyleyeceğim insan oluyor tamam bunu bu sözden esas olarak yükletmiyor tamam mı? esas olarak algılamıyor şimdi diyor ki iman ve İslam arasında fark var mı yok mu? şeref alimlerimizin arasında ihtilaf var ama bu ihtilaf ikisinden karşıdan bir tanesinin seçilmesi durumunda tamam mı? Ee, bir zarar var mıdır diyor çünkü sonuçta şeref ameli imanatlar işte imanatlar etkiler demiştir akıl anlamış bu ihtilaf ne? amel, iman ve İslam aynı şey mi ayrı şey mi? Şereften bazı alimler demiş ki iman ve İslam aynı şey bazı demiş ki ayrı şey şimdi bunun iman kaç yapıyor bunun e, ee, aklını daha ileride görüyoruz ama dediğim gibi hala bir mutabbine talebinde olduğumuz için bundan dolayı kısa zannediyoruz değil mi? diyor ki Allah ve alem burada tercih edilen görüş vacil olan görüş tercih şayan olan görüş bu konuda iman ve İslam aslen ayrıdır ancak iman ve İslam bir nasla zikrederler zikredilirsin çünkü bir tane naslar bir ayet veya bir hadis imanla İslam zikrediliyor o nasla tamam mı? burası çok önemli o nasla imanla İslam zikrediliyor evet. o zaman İslam zadiri amellerle alakalı olur iman iman kalbi amellerle alakalı olur intifatla alakalı olur eğer aynı nasıl zikredilirse öyle harici ayrılmazlarda bu denirse iman İslam'dır, İslam imandır anladın mı yani? Anladın mı? Anladık anladık Tekrarlı mı? Evet bir tek aralıkta İmanla İslam aslan ayrı şeylerdir Eğer bir hafta imanla İslam bir araya gelirse yani bir tane hadis düşünün veya bir tane ayet düşünün Tamam mı? Evet. Bu ayet ve hadis şey bu ayet sabitin içinde imandan ve İslam'dan bahsediyorsa hem iman ve İslam geçiyorsa tek maddenin içinde tek bölümün içinde o zaman iman iman itikadla alakalı maddeyi kapsar İslam'dan zahiri ameller kapsarmış eğer ayrı ayrı maddelerde düzenliyse iman İslam'ı içerir İslam da imanı içerir anladın mı? anladın tekrar et anladığını anladığını tekrar et evet, İmam İslam aynı yerde aynı yerde birden sonra aklanmak istiyor o zaman İmam dikkat edip İslam'da İbrahim anlamlardır fakat e, aylar geçerlerde İmam İslam'da İslam'lardır ve ülkede buna e, e, ilmi bir tabir var sebep alemlerinin ilmi bir tabirle ibare ediyorlar ne diyorlar diyorlar ki İzâ içtema'a istarafa ve izâ istarafa içtema'a eğer ayrılırlarsa ayrılırlarsa toplanırlar toplanırlarsa ayrılırlar ayrılırlarsa toplanırlar, toplanırlarsa ayrılırlar. Ne demek? Yani ayrılırlarsa, yani ayrı ayrı nasıl ayrı zikredilirsiniz? Toplanırlar. Ne demek toplanırlar? Yani iman İslam'ı içerir, İslam iman içerir. Eğer aynı nasıl toplanırlarsa iki tarafa ayrılırlar. Yani İslam zahiri amellerle alakalı olur, iman kalbi amellerle alakalı olur. Tamam Dediğim gibi bunların tasvirlendirilmesi, belirlendirilmesi ileride gelir ama e, her ne kadar kadı olarak işliyorsa tek sayıda belirlendiremez. İslam anladım. Allah Kur'an'da diyor ki İnne dine indallahı İslam Allah'ın katında din İslam'dır Doğru mu? Doğru Bunun içine iman biliyor mu? Biliyor Şimdi Allah'ın dininde şey, Allah'ın dininde din İslam'dır yani iman Tamam mı? Bak İslam diye başına dinlemeye şey kastedildiğinden İman tamam mı? Demek ki İslam tek başına kastedilirse iman kastediyor Şimdi iman tek başına zıpladığımız imanın İslam'ın tarzına doğru Allah Kur'an'da mı diyor ya yalazın hanım iman edenler Peki şey Allah burada iman edenlerden bahsederken Müslümanlar değil mi? Evet, Tamam, ha, bak, o zaman demek tek tek bilgilenirse ikisi birbirini içerir tamam Ama aynı nasıl toplanırlarsa ayrı ayrı manalara var. tamam mı? Mesela bunu örnek bilim hadisi. Yedi takılan imandan sonra ceza aleyhisselam ne dedi? Allah'ın meleklerine ve vesaire inanmak doğru mu? İslam'dan sözü zahiri amellerle alakalı olduğu tamam mı? o zaman buradan ne anlıyoruz? İza içtema istarafa ve iza istarafa içtema İman ve İslam toplanırlarsa ayrılırlar ayrılırlarsa toplanırlar tamam yani, ee, bu esas olarak almam bunu, bunu ileride alacağız esas olarak tamam mı? bu kaba tamam, bilgi şimdi anlıyoruz diyoruz ki dördüncü esas bir iki tane esas var bana bunlar bana başlıyor özellikle esas noktalarını özellikle esas noktalarını belirtiyorum ki mevcut tutabısın tamam mı? şimdi diyor ki imanda istisna yani bir insanın ben müminim inşallah veya ben mümin olmayı umuyorum veya buna benzer ıslahlar kullanması dindeki için caiz olup olup olmaması mesela burada e, e, Tabi kardeş yazmışlar söylüyor mesela böyleler iman etmişler Dinsiz iman etmiyor İslam da görüyor Bakın burada iman ve İslam tek nefes etmiş ayrı ayrı manada Şimdi Ama tabi belirli hadisin iman etmiş Bu ayrı başlı başlı bir ayet Bu ayet hakkında çok ispatlar var Ne demek iman ettiği İslam öldüğü e, iman ettiği İslam öldüğü Biraz ünlü ünlü de bilmiyorum Bunu çalıştırıyor inşallah oralara girmiş şimdi dördüncü esas dördüncü esas imanda istisna şimdi imanda istisna meselesi hakkında çok konuşulmuş çok kelam edilmiş tamam diyoruz ki imanda istisna mevzusu yani bir insanın imanını istisna kılması yani inşaallah demesi caiz midir caiz midir zat ehlinin birçoğunda ve mürciyelerin fıkhalarında istisnai istisnai inkar etmeye yani mürciyelerin fıkhaları mürciyelerin fıkhaları istisnada imanı şey, imanda istisnai çelik vermişlerdir yani bir insandan inşallah mümin olacağım bu caiz değil ancak bir hal hariç onların müminde o onlar sonra gelir mürciyelerin katında iman kamil olduğu için bakın bana ince mesela bunlar neden inşaallah'dan mümin demeye yapıyor bunların imandaki tarifinin temelinden kaynaklanıyor burası çok önemli çünkü ha, bunu da burası haricilerle mürcelerin ortak iktidar kabul ettikleri bir iman tarifi var diyorlar ki iman tek bir parçadır dillere ayrılmaz dikkat et iman tek parçadır cümlere ayrılan şimdi madem ki mürciye göre iman tek parça cümlere ayrılan o zaman mürciye diyor iman tek parça olduğu için işte benim benim inşallah demenin bir alemi yok çünkü herkesin imanı kamildir yani inşallah demenin hiçbir alemi yok tamam mı böyle yaklaşıyorlar şimdi ben burada meselenin ilmin noktasına girmeden önce çok önemli bir şey söyleyeceğim burada şimdi inşallah kelimesi inşallah lafında gerek Arap dili edebiyatında olsun gerek Arapların örgüde olsun tamam mı? iki söz şey tahtadır anlamı inşallah kelimesi inşallah kelimesinden bir tahkik kastırılır iki talip kastırılır inşallah lafından buraya anlatın mı üç olarak inşallah iki şey kastırılır bir tahkik iki talip tahkik ne demek kesinlikle yani mesela hani bir insan e, e yeni sen bir şey yaptın ne yaptın diyelim ki Kur'an'ı satmıyorsun tamam mı baban da geliyor sen de oğlum Kur'an'ı satmıyorsun inşallah baba diyorsun ne demek bu evet demek yani değil mi evet demek bunda bir sorun şey yok tamam mı bu evet demek bunda bir sorun şey yok Evet, inşallah'ın manalarından bir tanesi Şimdi bu Kur'an'da da var bunların. Allah inşallah diyor, Allah inşallah diyor ama burada kesinlik istiyor gelecek anlatlardan o zaman inşallah'tan farklı bilen manalardan bir tanesi farklı kesinlik inşallah bu için yani kesin emin olduğu için manalarından bir tanesi de inşallah söylersin takdirlerden bir tanesi de umut etmek, temenni etmek, arzu etmek, talep etmek vesaire bunun gibi manalar içerir mesela e, bir arkadaşın sana der ki yeni bir tane sınavı bakar sınava gireceksin e, sınava gireceksin tamam mı? imtihana girdik işte sınav sorularını cevapladın ama sonucu bekliyorsun arkadaşlar e, ama umutlusun tamam mı? mümkün. umutlusun arkadaşın sana diyor ki ya sınavı geçsen sen ne yapıyorsun inşallah bu da bir kalkınma mı? ne? yani umuyorum talep ediyorum biz gerek Arap Araplarda da bir inşallah böyle anlaşılır iki, iki yönlü anlaşılır çünkü Türkler'de yani bir yapımı insan bunu iki yönlü planlıyor tamam mı? bunları söylemiyor ben de buraya anlayalım şimdi Allah da Kur'an'da zaten ne anlamda mı? Mevlü'yle hemen Fesih suresinin 25. ayetini aç 27'ye kadar olan Üçüncüyse Fesih suresi 25'e 27'ye kadar olan Evet, Allah'ın Kendisine Allah'ın böyle Allah'ın ne Allah'ın haram Allah'ın Allah Allah'ın ki Allah'ın siz Allah'ın kadar Allah'ın diyeceksiniz Allah'ın o Allah'ın cümleten benim ise benim ise benim zekilin mescidi haramı ziyaretlerini e, ziyaretini zekilden kullanmanın yerine zekilin ne nedenler eğer kendilerinin ürün tanımadığını ürün elbilerle ürün kabul edilmeyerek şiirlerinin sevdiğiyle ürün gözlerinin e, ürünlerine tutmalı olmadığını Allah tevakkuya önlemez, tevakkuya Birbirine rahmet etmesi Allah bir yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, elbette onların inkar edenlerin bir azabı tartışmıştır. O zaman inkar edenler, katlerine, tavsiyenin, cihanın tavsiyenin yüklenmişlerdir. Allah tavsiyenin ve birbirinin küfürü birbirine indirdi. Onların hatta bir küfürü tavsiyeleri sağladı. Zaten onlar dünya dair ile özgür yüksek tutmalardır. Allah her şeyi bilendir. Ancak Allah, elçinin rüyasını üç kadın Allah kadar Allah ile çıkartılmış olarak korkmadan mülkü haram Allah ile yani Allah ile kısmı inşallah şeklinde okul da oraya çünkü inşallah geçiyor orada okulalım inşallah inşallah bilen ile rahatsızlıkla çözülmüş çıkartılmış olarak korkmadan mülkü haram Allah mülkülere vaat ediyor ve ne diyor inşallah diyor bazı inşallah diyor buradaki maksadı ne Allah'ın tahkik kesin yani sünnet ile arama giriyorsun zaten öyle de oluyorsun bunu anlamıyorsun değil mi? Evet. o zaman demek ki inşallah'tan tahkik kastediliyor veya yani kesinlik kastediliyor ya da ne kastediliyor? Umma talep etmeye tarif diyor bunu tamam mı? Alimler umma tarif diyor bunuymuş bazı ölçümden Bak bizim de yapalım içinde lan müşahşata şey kılıktılar şey Allah bu sorunu tamam mı? Şimdi burayı anlatın anlatın. Şimdi bak. Yani, yani burayı anladıktan sonra tekrar bahsede atıyoruz. Diyor ki dördüncü esas İslam'da istisna meselesi. Tamam mı? Şimdi dedi ki müdüre dediği müdüre kazaları ve müdürenin aşırıları İslam'da şey imanda istisna yasaklıyorlar. Diyorlar ki nasıl olsa herkesin imanı eşit olduğu için kamil olduğu için inşallah zamanında gerek yok. Tamam mı? Ancak ehli sünnetler zamanı İslam'da bak şimdi şey imanda istisnayı caiz görüyorlar bakımından istisnayı caiz görüyorlar ancak burası çok önemli ancak istisnayı caiz görürlerken istisnadan dört kattı var ve bu dört kattı anlat isminin anlat olduğunu bildiğinin gibi ezberlenen net bir şekilde tutturmak çok önemli çünkü bu imanın yolu basit bir yolu değil mi? ve imanda en önemli yollardan birisi şey en önemli yollardan birisi şey şeref inşallah derken beş şeyi katılır o bir tanesi ileride gördük dört tanesini sayacağız tamam mı? aslen dört şey katılır inşallah derken dört sebepten dolayı inşallah tamam mı? dört sebepten dolayı birincisi inşallah derken yani inşallah mümin derken kasıtlarından bir tanesi olur kabulü kastediyorlar yani inşallah mümin yani inşallah Allah imanını kabul etmiştir tamam mı? Şimdi yüzeye koyuyor Selef size diyor ki inşallah demek caizdir Bir de diyor ki bakın Selef ne yapıyor yani Ebu Sünnet alimleri demiş ki inşallah ben bildiğim Bundaki kastı Selef'in dört tane kastı var bu kastlarından bir tanesi yani inşallah Allah imanını kabul etmiştir anlamında Sizinle karşı çıkıyor musunuz? Dinleyeceği ne yapar abi? Düşünürüz değil ee, mi? Birinci kastımız yok Tamam mı? bizi kalktığınız ve bunu ilk kelep alimlerimiz yani İmam Nazır'dan tut tamam mı? Bunlamak ne olmak varmış? Birinci kastı o zaman kabul Birinci kastı kabul yani imanın kabul olduğunu olmadığını bağımından Mükederler tamam mı? Hmm. İkinci kastı selefini inşallah verdi İnşallah verdi Nefsi tesbih etmek Kişinin nefsini tesbih etmesine bir anı Sen bizim nefes değildir değil mi? bunu böyle tuttu şey işte bak ben müminim yani şu manada müminim şey işte bak yani ben ee, işte Allah'ın katında bir derece değil falan tamam mı şimdi anniyetin tepkini etmeme bağında evet biraz anladık ki şey. tamam mesela bir başka bir şeyler şeref alimlerimizden tamam mı şeref olarak üçüncüsü şeref inşallah mümin de bununla imanın kemalini hasıl yani ben inşallah imanım kamildir temenni ediyorum imanımın üstün imanımın kamil olmasına yükseklerde olmasına tamam mı? bak şimdi abi şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor çok anlıyor diyor ki Allah Kur'an'da İnnemal mü'minun lezîne ilâ zikirallâhu ve bile kulûbun müminler o kişilerdir ki müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir seni ürperiyor mu Ahmet bunlar bana devam ediyor İnnemel mü'minin İnnemel mü'minin Lezine rüza zikirallah ve yeziler kulübünün Bunlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri tutar Ve izâ kuliyet aleyhim ayâti bu zâbetin imanın Onlar ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını arttırır Ve alâ rabbihine tevekkülün Ve sadece Rablerine tevekkül Ellezine onlar ki yukumuna salata namazı ikamet ederler Namazı yerine getirirler Ve minna razaknahum yukukun Yardımlarımızdan infak ederler Bunların infak ediyor musun? İlâ ikehum mu'minun hakka Allah Kur'an'ın devamına diyor ki işte hakiki müminler bunlar Lehum derecatun inde rabbihim Onların Rableri katında dereceleri vardır Ve mağfiretinde onlara bir bağışlanma vardır ve üstün kerim Onlara kerim bir vardır Şimdi Abi yüzüne ne diyor? Yani inşallah demeyeceğiz. Yüzüne diyeceğiz değil mi? Evet. Peki, Allah diyor ki müminler böyleymiş. Sen anne kendi metnine öyle diyor musun? Bu, bu ayetteki müminin vaktini kendi metnine söylüyor musun? Allah'ın bir kafirlik dünyaların ünlü olduğunu düşünmüyorum. Ama inşallah, inşallah dersin değil mi? Cennete girmeye Belki inşallah ben bu müminlerden ne manada temenni edersin bu müminlerden olmayı evet. hmm, Bak müziğe soruyor Bu çok mu azallar Şimdi Allah sana ne diyor? Diyor ki bak şimdi önce de bunu söyleyelim bize canlı yapıyor şey bize e, müziğe ne diyor diyorlar ki bizim inşallah mümin o zaman mümin Allah da müminleri rahmederken şu vasıfları söylüyor ey, ey mümin siz bunu diyor musunuz yani herkes kendi nefsini söylüyor değil mi bak bu müziğinin belini kırdığı nokta işte o yüzden bizi anlayamıyorlar o bu sünnetin farkını anlayamıyorlar diyorlar ki ya siz imanınızdan şüphe inşallah diyorsunuz biz de diyoruz ki bizim Allah'tan kalkmış yok yani şüphe ettiğinizden dolayı değil çünkü iman kalktadır herkes de kendi kalbinde bilir imanı bitirmeliyiz kimse şüphe edemez şüpheden dolayı inşallah demek insanı şüphe sokar o yüzden bizim inşallah'tan kalkmış şüphe değildir çünkü inşallah'ın iki tane manası vardır bu manalarından bir tanesi tahkik çekmek manalarından bir tanesi de temenni etmek adam imanın aklını soruyorsan ben yine inşallah mümin derim ama bundan tahkik kısmını, sözünün kısmını kastırırım eğer kamil imandan soruyorsan bana ben burada tek inşallahın temelini kısmını kastırırım temelini kısmını e, kastırırım anladın mı? o zaman dedi ki selefin ben inşallah mümin yani mümin demesinden ki kasıtlarından bir tanesi yani inşallah kamil mümindir Allah katında Kamil mümin olmayı umuyorum anlamında Tamam mı? O zaman kısaca başa alıyorum diyorum ki sebep ben inşallah mümin derken dört şey takılıyorum birincisi şey kabul kısmını takılıyorlar yani ben inşallah mümindir tamam mı? inşallah mümindir bunu takılıyor iki inşallah mümin diye bununla nefsi tepkile etmemek için bunu söylüyorlar tamam mı? ben inşallah mümin olurum. yani inşallah kamil mümin olurum Allah katında yani e, çünkü neden Allah Kur'an'da ne diyor Allah Kur'an'da ne diyor müminleri tarif edersen innemel müminin lezine idâ zikirallâhu ve bile kulûluhum özellikle birkaç arkadaş yazdı hocam arasında tekrar ederseniz iyi ne kalıyor diye o yüzden aklınıza yardım kalıyor o yüzden tekrarlamak zorunda kalıyorlardı Ayette diyor ki Allah İnanın ve üminin ellezine idâ zikrallah ve idâ kulûhum Müminler o ki Allah anladığı zaman kalbini izlenir E peki ben mümin dediğim zaman Hiç istisna yapmadığım zaman bu ayetten bu da kastedilebilir Yani ben müminim Allah dendiği zaman kalbini izleniyorum Ben Allah'ın varlıklarından hep her zaman mutlaka infakta bulunuyorum ben hakiki miyim, kamil miyim demek manasına geldiği için manalarından bir tanesi Selefin istisna etme seleflerinden bir tanesi de budur yazılıyor günah sebeplerinden bir tanesi şey. ve Ahmet ama dikkat et şimdi bak şimdi şimdi bunu sana soracağım tamam mı? sen cevaplayacaksın şimdi bak üç tane şey saydım önce bir inşallah'tan kaçmamanın hakkı dedik Ahmet inşallah'ın kaçmamanın hakkı vardı iki Diyorum ki olmaz. Bir kesin ifade eden inşallah, iki temenni eden talep, talep kastedilen inşallah. Şimdi Şeref inşallah zaten üç şey takdir ya Birincisi inşallah Allah kabul etmiştir İkincisi yönetim takdir etmiyor için inşallah Üçüncüsü de kamil imanı emniyet mübarinde inşallah Şimdi burada bu üçünde inşallah lafını söylerken Bu inşallahın iki manasından hangisini kastırıyorlar? Temenni tutukları Aha bu iki imanı temenni tutukları kastırıyorlar Tamam mı? bak şimdi sebep bir istisna daha yapıyor ama o istisnada taklit babını kaptırıyor kesinlik babını kaptırıyor yani inşallah derken kesinlikle ben olmayanlısını kaptırıyor o da ne? dördüncü fetva şey mı? Ondan diyor ki arkadaşlar Şöyle, şöyle. ben müminim inşallah derken de kesinlik kısmını taktılar kesinlik kısmını taktılar yani kesinlikle ben müminim ama buradaki istisna, bu istisnadaki kısıtları imanın aklıyla alakalı bazen kişiler inşallah ben mümin der ve inşallahın kesinlik kısmını taktırır yani inşallah ben mümin yani imanın aklını taktırırken inşallah der burada da inşallahın tahkik kısmını taktırır yani evet kesinlikle ben mümin imanımın kendi olma noktasını söylemiyorum ama kesinlikle ben mümin ben Allah'a iman ettiğini biliyorum o zaman selefin dört tane kastı var ya ben müminim dersin kabul kastı var yani inşallah Allah kabul etmiştir bilir ya da dersin inşallah müminim yani hiç niyetini tepki etmiyorum Allah billah kabul etmiyorum üç inşallah ben müminim yani inşallah Allah hizmet kamil imanı sahip olmuşum dört ilk kesinlik inşallah ben müminim ve buna da kesinlik kastı ama bu da neyle alakalı imanın aslıyla alakalı yani imanın aslı bende kesinlikle kesin olarak ne? imanın hakikati numaralarında var Burayı da anladıktan sonra inşallah e, e, Şimdi burada e, tabi e, önemli bir noktada daha gelmiştim kardeşler Şimdi ehli sünnet benliğimiz inşallah diyorlar ya Bunları derken bir de şeyi kastediyorlar ancak bunun mukabilinde olan yani bu ehli sünnetin mukabilinde olan şey var e, ehli sünnetin mutabirinde olan mürciye vardır ve mürciyeler bakın imanında istisnai kabul etmezler mürciyeler imanında istisnai kabul etmezler yani inşallah mümin denir çelik gelirler derler ki neden sebepleri var diyorlar ki ya imanımızdan şüphe etmiyoruz ki inşallah diyelim biz de diyoruz ki inşallah şüphe değil gerektiğini yani inşallah kelimesinin içinde şüphe yoktur zaten şüphe şart değil bak Allah Kur'an'da demiyor mu İlasadikinin mescidler haram inşallah inşallah bu mescidin harama girmesin yani Allah şüphe mi diyor inşallah dedi hatta bakın mesela Nebi Bakı'dan kabreden geçerken bir dualar var değil mi? mesela bu rüyalardan bir tanesi bu rüyalardan bir tanesi mesela kabre geçtiği zaman diye kabrin başına geçtiği zaman ne der? Resulullah ne bildiriyor? Esselamu aleyküm ehle diyarın ve mümin adam muslimin size selam olsun ey, e, ey müslüman ve e, ey müminler ve müslümanlar İnşallah inşallah bütün lahsiz inşallah biz de sizlere katılacağız yani şimdi Nebi Sallam derken duasında inşallah biz sizlere katılacağız Nebi Sallam ölümünden şüphe ne diyor? Öyle duyduğun şüphen ne diyorsun? Bu sizin peşinizden geliyor diyor. Yani o zaman inşallah illa şekli gerektirmez. Yüzyılda ne diyor? Diyorlar ki inşallah yemin ederseniz imanınızdan şüphe etmişsiniz. Biz de diyoruz ki hayır inşallah da bunun gereği yoktur. Gerek Nebi Tasarım'ın sünnetinde inşallah lafızlarına bak, gerek Allah'ın kitabında inşallah lafızlarına bak, bu illa şüphe etmeyi gerektirmez inşallah o zaman diyoruz ki diyorlar burada dalayata düşmekte bu yani bu noktada dalayata ve ama müdürlerin de bazı kendilerine göre şüpheleri var bizim şüpheleri ben söylediğim gibi diyorlar ki biz inşallah daha çok şüphe etmiş oluruz imanımızdan imandan da şüphe etmek caizdir ve onun cevabını verdik ikinci şüpheleri de şöyle yaklaşıyorlar diyorlar diyorlar ki iman bir bütündür cümlelere ayrılmaz madem ki imanın bizlere ayrılmaz o zaman ben kendimde imanım, imanı biliyorsun o iman bende tamdır demek yani ben kalbimde inandığımı biliyorsan o da benim kalbimde iman tamdır demek iman madem kalbimde tam olup olmadığını biliyorsun o zaman inşallah demeye gerek yok biz diyoruz ki hayır biz bu ediyoruz aslında bir yılda o varsa benim benim çok var mı? İnançla ekleyen devam ediyorum İnşallah mümkün zemini yani inşallah mümkün zemini bize yani bunu engellememize sebep imanı bizlere vermiyor diyor ki biz size burada muhalefet ediyoruz hatta bırakın biz size muhalefet ediyoruz şimdi bize muhalefet ediyoruz çünkü aklı olan bilir aklı olan ehli şimdi bize kadar sonradan hiç çıktınız şimdi bize bize muhalefet ediyorsunuz dine muhalefet ediyorsunuz çünkü iman bizlere dönmüş ehli sünnet haricilere ve mürciyelere muhalefet etmiştir bu noktada Yüzüyorlar iman, bizlere görmediği için diyorlar ki imanın, imandan bir parça varsa hep doğar bu adam diyor. İman imanı kamildir. Kamiller de diyorlar ki evet iman tek parçadır, bir parça bir ders hepsi bilersin. Ama elisinde bunları muhalefet etmiştir. Elisinde demiştir ki hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Elisinde demiştir ki hayır böyle bir şey yok. İman bizlere dönmüş. Çünkü Allah da kitabına, Resul de sünnetinde imanı bizlere dönmüştür. Nebi Sallam diyor ki el iman bir men yapılığına bir şey olmaz İman yetmiş küsur şubedir Şube ne demek? E, şube bir ümmet şey bir şeyin bir demek İmanın şubelere bölümüştür Allah Resulü Sallam Demek ki iman bizlere ayrılır o yüzden biz imanın bütün dilleri bizde bulunur demediğimiz için diyemediğimiz için buna cesaret edemediğimiz için yani biz imanın bütün gereklerini yerine getiriyoruz bütün amelleri hakkıyla tatbik ediyoruz diyemediğimiz için inşallah diyoruz Yanımızdan bir tanesi yok Ancak arkadaşlar biz dedik ya Biz bu derslerimiz inşallah her ne kadar mükemmel de olsa tabi olarak geçiriz ama Geri geldiği zaman da bazen ince noktalara değinmek zorunda kalıyoruz Bu ince noktalardan bir tanesi de şu Allah Kur'an'ı diyor ki bir kere Allah kim diyor size adamınızdan intikaz yapsın diyor Şimdi biz mürciyelere kim diyoruz yani biz de diyoruz onlara imanımız gereği biz de diyoruz ama bu onlara karşı bize adaletimizden e, uzaklaştırmayacak bu neden geliyor çünkü her ne kadar mürciye imanda istisnai kerim görmüşlerse de biz mutlak olarak değildir bir noktada cahil görmüşlerdir tek bir noktada cahil görmüşlerdir demişlerdir ki akıbet sonuç şirk babında bir bir bir e, inşallah bilmeyi diyebiliriz yani ne manada yani ben ilk e, e, ilk e, kesinlikle mümin olarak öleceğim diyemeyiz orada inşallah dememiz lazım diyorlar diyor ki arkadaşlar bilgiye fırsatı bir noktada muhalefet e, şey bir noktada elitimizin muhafazat ediyor diyorlar ki biz akibet sonucu akibeti katılarak yani sonumuzu kastederek inşallah diyoruz bir tek orada inşallah mümin diyoruz yani ne manada inşallah mümin olarak öleceğim yani kesinlikle mümin olarak öleceğim diyelim o yüzden burada mesela onlara e, şey yapmamız lazım adaletli olmamız lazım bunu da uzun bir daktan devam edelim inşallah çünkü ehl-i sünnetle öyle bir fırsadır ki e, öyle bir fırsadır ki e, hiçbir zaman onların bir topluluğa çiğnilmesi onlara adaletlilikten uzaklaştırmaması lazım Şunlardan önemli bir noktadan daha dönüyorum. Şimdi biz dedik ki amel imandan gizlidir. Artar ve eksilir. Şimdi iman edip artar ve eksilir. Şimdi burada ilginç bir soru şey var. Ehli sünnet aliminin ortaya koyduğu. Tabi cevap vermişler bunlara şimdi. Kişi iman artar ve eksilir diyor ya ehli sünnet alimleri. Din de verdiği akıllardan bir tanesi de nedir? Verdiği akıllardan bir tanesi de nedir? iman artar ve eksilir ve imanda inşaallah dönem gerekir yani şartlı her yerde ama dönem daha uygundur inşallah mümin dönem daha uygundur peki şöyle gündemi getiriyorlar bu gündemi peki bir insan ben inşallah ben inşallah Müslümanım Müslümanım inşallah Müslümanım da diyebilirim yani İslam'da da daha ilmi bir tabirler İslam'da da istisna caizdir İslam'da da istisna caizdir şimdi imanda istisna caizdir dedi yani kişi inşallah ben mümin diyebilir dedi peki İslam'da istisna caizdir yani inşallah ben istisna diyebilir miyim ki bunun arasında bunun arasında ince bir nokta var bunun arasında ince bir nokta var bunun tafsili kısmını inşallah ileride etmiyoruz ama cevap verme babına diyor ki evet İslam'da da istisna caiz ama bu dört tane kastımız vardı ya bu imanda onlardan bir tanesini kastılar mücahit ne manada şimdi bunu sorun şimdi diyoruz ki İslam artar mı eksilir mi? Bakın ikinci soru geldi ama bu sorunun sorusu e, birinci soruyla alakalı olduğu için birinci soruyla alakalı olduğu için birinci soru İslam İslam'da istisna caiz mi? İkinci soru İslam'da da artma ve eksilme olur mu? Evet İslam'da artma ve eksilme de olur İslam'da da istisna caizdir Aynı iman gibi bunun sebebi şu Çünkü İslam'da da artma eksilme olmasının sebebi artma eksilme olmasının sebebi çünkü İslam da derece derecedir bir insan derse ki hayır ben kesin Müslümanım yani Müslümanlığın bütün şubelerini yerine getiriyorum demiş olur bu da mektup ettiği olur o yüzden kişi inşallah ben Müslüman, Müslümanım derken bunu kastederse bu noktada inşallah demesi caiz ben şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne diyor? Diyor ki المسلم من كلم المسلمين من كلم المسلمين من ve Müslüman kişi diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu diğer Müslümanların kendisinin elinden ve dilinden emin olduğu kişilerdir elinden ve dilinden emin olduğu kişilerdir peki bir insan senin elinden ve dilinden emin olmaktan mümin olabilir misin? ölümden ve dininden emin olması şey, Müslüman e, Müslüman olur musun? Senin İslam'ını yok eder misin? Yok edemez ebeden Ama nasıl yedip bakan diyor Müslüman budur Yani kamil Müslüman budur Aksi halde dersin ki İslamlar çıkmıştır Bu çok açık menet Bakın Halif'te ne diyor Müslüman Müslümanların kendisinin elinden ve dininden kurtulduğu kimsedir ancak e Şimdi bu insan benim dininden ve elimden kurtulmuyor Ben elimle Müslümanlara zarar veriyor. Bilinmedi onlara soruyorsan bu beni imandan çıkarır yani bu din bulmakta ama imandan çıkarır mı? İslamdan çıkarır mı beni? Çıkarmaz. Ya o zaman peki buna rağmen nasıl Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tutuyor diyor ki Müslüman olacaktır. Yani kendi Müslüman budur. Tamam mı? Bunda, bunda icma vardır ara, selef arasında. Yani kamil Müslüman budur. Ya şahsi abi bunu hayatlara seni dinden çıkarmaz. Seni aklı dinden çıkarmaz. Ya bu Müslümanı görmez. Onun yolunu kalkmaz. Seni İslam'dan çıkarmaz demek ki Nebi Sallallahu orada Müslüman budur demesinden kaldı yani kamil imana sahip olan bu kişidir bir şey, kamil İslam'a sahip olan bu kişidir İslam'ı artan bu kişidir o zaman diyor ki burada anlıyoruz kişinin İslam'ını da aslında yaşıyor neden? çünkü Nebi Sallallahu İslam'ı sahip ederken namaz olur zekat e düşün ki bir Müslüman şimdi namaz kılıyor oruç diyor zekat veriyor ama gidiyor halde hadi gitmiyor ne oldu İslam'da etkinlik olduğunu hacı gitti bak İslam'da şehadet kattı çünkü İslam derken İslam'da aslan ameller kastediyor ameller kastettiği zaman amellerde etkinlik olduğu zaman İslam'da etkinlik olur aslında olduğu zaman İslam'da azim olur Dur Müslüman Müslüman diyelim ki dersin ne manada? Çünkü eğer sen inşallah Müslüman dersen kendini tatbiye etmeye tatbiyorsan aynı yönünde olduğu o manada dersin Müslüman ama Allah'a ben teslim oldum yani Allah'a kendi kalbimi teslim ettim o manada istisna kılamaz o manada inşallah bilemez tamam bu iki noktayı da e, ayırıyorum inşallah e, başka e, burada söyleyeceğim e, söyleyebileceğim şeyler e, ben inşallah e, bu kadar yeter yani ben e, şey düşünüyorum yani Allah da e, mukaddimin mukaddimin üç saat yapalım düşünüyorum inşallah herhalde üçüncü dersi de bildiğimiz belki de oradan da bildiğimizden bildiğimiz bu kadar değil daha altıncı esas birinci esas birkaçın daha önemli esaslar sayılır bilmiyorum inşallah anlaşıldı konuyla alakalı 10 dakika kadar daha bir yani soru vermiyorum sadece konuyla alakalı sadece imanla alakalı ki bunun mevzuda anlatılır onun üzere bir şey inşallah Allah'ın ayarını